панарама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец днямі і я выбраўся ў кінотэатр на шырокапракатный дакладней мяне зацягнула туды дачка магчыма з за гэтага ўсе мае ўражанні атрымаліся дзіцячымі быццам я сам вярнуўся раптам у даўно забытае маленства калі так часта сніліся сны страшылкі пра падзенне з вышыні або затапленне і фатальную непазбежнасць канца Вось ты чапляешся за парэнчу на карме карабля і разам з кармою ўзлятаеш на вышыню шматпавярховага дому. Свет перакульваецца навокал, верх робіцца нізам, а шырыня даўжынёю дзе яшчэ можна пабачыць такое як не ў дзіцячых снах убачаных тады калі пазнаецца свет альбо вось ты выплываеш з затопленага калідору твоя галава под самую столлю вода ўсё прыбывае а да лесвіцы якая вядзе наверх яшчэ не блізка столь каля галавы гэта таксама з часоў пазнання у дзіцячай свядомасці неабдымны страх канца пераблытаны са страхам бясконцасці неспазнанага свету, а фізіалагічныя падрабязнасці чалавечых трагедыяў навокал дадаюцца фантастычнай прыгажосцю жыцця і нязведаных пачуццяў. З кінотэатра я выйшаў уражаны тым, што паглядзеў фільм, нібыта ўжо бачаны колісь, склеены з маіх уласных дзіцячых кашмараў і даў так на забыты вусцішны халадок пад сэрцам раптам ажыў ува мне. Увогуле ў дзяцінстве і маладосці мы ўсе відаць большыя фантазёры ў сэнсе усялякіх кашмараў і страшылак. Напэўна, гэта таксама звязана з пазнаннем свету. Напрыклад, наш аўтар Андрані Кантанян у юнацтве думаў над тым, як кашмар ажыццявіць на тэатральнай сцэне. Thank you. прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады. А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру з'явы падзеі ды імёны якія спыняюць на сабе ўвагу складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы маладыя гады маладыя жаданні памятаю падлеткам я быў нашмат большым мезантропам чым цяпер а як не стаць мезантропам калі жывеш у вялікай тлумнай москве працуеш вартаўніком тэатры школа студыя сучаснай п'есы целыми днями отказываешь на телефонные звонки, лаясь с хитрыми, склопными итальянскими акторами, не высыпаешься ночами за того, что сигнализация у парта спрацовывая на пересовывание просторы одной ее бачных домовиков и выслуховываешь каждый раз погрозы директора Лихтенфельда про звольнение. У вынику всего этого у меня народилась идея створить шок-театр. У хвилины относного затишья я навод расписал сценар первого спектакля. Набирается полная заля глядачок, якая зачыняецца звонку. Але гледачы не павінны пра гэта ведаць. На сцэне толькі бочка з бензілам і я. Самы час раскурыць тоўстую сакоўную цыгару і пачаць няспешную гаворку пра жыццё. Час, што сыплецца як жывір скрозь пальцы. А паміж чытаннем вершыкаў бадлера Верлена де Хармса ясна і даступна растлумачыць, што заля зачыненая, выйсці няма і зараз не да палак цыгары пляціць смярдзючую бочку. Мне тады было вельмі цікава, прарэагуюць на маю заяву. Маім зменшчыкам у вартаўніцтве быў татарынц ансар. У адрозненне ад большасці сваіх супляменнікаў, задаволеных ганаровымі ў Маскве пасадамі смецяроў, бо кватэру без чаргі даюць і вакзальных грушнікаў, бо грошы зарабіць можна. Ён марыў працаваць сярод больш далікатных водараў і таму вучыўся на парфумеру. Ансару мая ідэя спадабалася. Толькі ён заўважыў, што паліць цыгару каля бочкі з бензінам небяспечна і што смурод паліва можна проста зімітаваць. Мой сябрачок дзяўся змяшаць патрэбны парфум. На наступны дзень я дамовіўся з дырэктарам Лхтэнфельдам, што ён заступіць мне невялічкую залю ў падвальным памешканні тэатра на адзін вечар за палову майго месячнага заробку і пачаў маляваць афішы. У тым самым доме, што і сёння стаіць на супраць амбасады дзяржавы судан, працаваў акторка Ідановскі. Чалавекам ён быў вельмі замкнёным і адзіны, хто з ім часам выпіваў быў хітры татарын парфумеру. Падчас адной з пагулянак да начной кравы па новым арбаце мой напарнік выклаў у канспектыўным выглядзе наш тэатральны праект і натуральна хацеў пачуць слова хвалы з боку актора, што так звыш рэальна пераканаўчы ў асобе ў сталкера. Але кайдановскі прамаўчаў. Прамаўчаў ён таму, што он сар забыўся сказаць, што бензін нашым спектакле будзе несапраўдным тым, што кайдановскі ў той жа вечар патэлефанаваў нашаму начальніку Лехтэнфельду і падрабязна распавіў пра нашыя планы, няма нічога дзіўнага. У выніку без асаблівых размоў дамову з намі аб арэндзе памешкання разарвалі, з працы выгналі таксама, заявіўшы пры гэтым, што нам пашанцавала, што маем справу з інтэлігентнымі людзьмі, а тут маглі б і ў міліцыю заявіць і попрасілі забыць дарогу да тэатру. Я асабліва не перажываў. Бо літаральна праз тыдзень мяне выключылі з інстытуту і выгнулі з інтэрнату. Так што месца ў галаве на змрочны гумар не засталася. З таго дня я нікому не распавядаю пра свае мары, калі на самой справе хачу, каб яны спраўдзіліся. Андранік Антанян успомніў пра свае юначыя мары кашмары правоверны каталік сергій харыўскі успамінае сёння рэчы больш мірныя і звыклыя пра тое як святкавалі вялікдзень у вёсцы ягонага савецкага дзяцінства я іду па раскіслай ад веснавой вады вясковай вуліцы між учарнелых набрынялых вільгаццю хатаў у засені плату яшчэ свеціцца зляжалы снег завесніцамі чуваць узбуджаную людскую гаману пішчаць под нажамі свінні нас малых дзяцей на гэткія відовішчы катэгарычна не дапускалі вялік дзень адзначалі ў маёй сям'і заўсёды прынамсі колькі я сябе памятаю гэта было свята яднання нашай вялікай радні у гэты дзень сваякі з'язджаліся ў нашу вёску астравы што пад менскам зменску узды віцебска калининграда з ленинградам У маё дзяцінства вялікдзень зазвычай прыпадаў на красавік. У гэтую пару на вёсцы працы амаль няма, а таму свята выглядала на сапраўднае свята. Дабразычлівае стасаванне са сваякамі і суседзьмі, соўганне ад хаты да хаты ад стала да стала. На іншыя святы гэтак не выпадала, асабліва на так званыя майскія, падчас якіх усе шчыравалі ў полі ды садзе. Да На вялік дзень жанчыны пеклі булкі ды варылі яйкі у цыбулёвым шалупінні. Праўда, за савецкім часам гарадскія, як і мая маці, не свянцілі гэтыя дары. Булкі пякліся ў негалосным спаборніцтве паміж астатнімі маімі цёткамі, у каго смачней, а яйкі фарбаваліся для забавы. Затое вясковыя цёткі, нягледзячы на ўсе выдаткі і на любое надвор'е, лічылі сваім абавязкам з'ездзіць у менск ды пасвенціць хлеб ды яйкі кавалачкі гэтых дароў каштавалі ў той дзень даражэй за любыя гарадскія прысмакі для нас акцябратаў і піянераў вяскоўцы калолі апошнія дровы калолі апошніх парсюкоў каб частаваць сваіх крэўных з гораду якія прывозілі пачастункі ім гэта было свята няўцямная фанаберыі гарадскія дэманстравалі колькі яны ўжо могуць накупляць а вяскоўцы колькі яны яшчэ могуць зрабіць распавядалі што раней рэзалі авечкі але за хрушчовым падменскам авечкі звяліся сваякі з рассеі раздражняліся што ў беларусі яшчэ трывае гэтак шмат пережиткаў і гэтак шмат недарэчнае на іх думку пыхі беларускія сваякі заводзілі тэалагічныя дэбаты пра прызначэнне веры і патрэбу рэлігіі на бягучым этапе. Урэшце ўсе адзінадушна пагаджаліся, што ў гэтым нешта ёсць і пад свежану і гарэліцу пачыналі на выперадкі прыгадваць, як у юнацтве валачылі, што спявалі, як і што выраблялі з яйкамі. Гэх, валачобнічкі валачыліся па калена ў ваду, уваліліся, хто не дасць кока у таго вылезе вока хто не дасць яечка у таго здохне авечка большасць нашых сваякоў э, былі праваслаўнымі але хапала і каталікоў доўгі час у менску не было касцёла і да касцёла мусілі ехаць аж у красная альбо ракаў натуральна на гэта хапала не кожна таму каталіцкія святы змешваліся з праваслаўнымі што ніяк не шкодзіла святочнаму настрою даўней я не чуў ніводнай міжканфесійныя спрэчкі калі ж у менску адчынілі касцёл на кальварыі то два календары ўнеслі пэўны разлад у нашыя святы касцёл асабліва замінаў уладам на святы выпраўляліся нарады міліцыі камсамольскія дружыны якія пільнавалі моладзь пасля пастарунку зазвычай накіроўвалася папера па месцы вучобы камсамольцы дабравольцы шасталі пераважна ўздоўж плоту пільнуючы ахвяру аднаго разу на вялік дзень я пайшоў да касцёлу наўпрост да мяне кінуліся міліцыянты с какой целью с целью адправлення рэлігіознага абряда агаломшаная шчырасцю праваахоўнікі мяне прапусцілі там я нечакана пабачыў свайго аднакурсніка па мастацкай вучыльні са сваякамі праціснуцца да яго я не здолеў, але раніцою, калі я па яго павіншаваў, ён спалохаўся. Сёння нікога не ловяць каля бажніцаў, якіх штогод становіцца болей. Усяночныя чуйнаванні транслююць проста па тэлевізары. У крамах на прылаўках стракатыя фарбы і нягеглыя піснеўскія налепкі для велікодных яек. А вось у маю вёску даўно не збіраюцца людзі на вялік дзень. Дзяды з бабулямі паўміралі, нехта пераехаў у горад. А ў горадзе, ну якія ў горадзе валачобныя песні. Сапраўды, што цяпер можна пачуць у горадзе, асабліва ў сталіцы. Вось у пінску днямі можна было паслухаць барда зміцера бартосіка, які прывез адтуль свае правінцыйна-сталічныя ўражанні. Вельмі люблю ездзіць са сваімі канцэртамі ў беларускую правінцыю. Заўсёды прыемна апынуцца там, дзе цябе любяць і чакаюць, дзе табе гарантаваныя толькі прыязныя усмешкі, шмат выпіўкі і утульны начлег, дзе можна так бы мовіць вкусіць плада сваёй сталічнасці, каб пасля павяртання ў сталіцу лішні раз пераканацца, што застануцца усмешкі, размовы, нейкія цікавосткі, не застанецца толькі маёй сталічнасці. Не ведаю, як праводзіць кіяўляна ў які-небудзь чарнігаў ці масквічоў у волагду, а меншукі мяне праводзілі ноткамі лёгкай ненайгранай зайдрасці ў голасе. Ты едзеш у п'інск. Скажы я, што еду ў варшаву ці Маскву, такога піятэту б не было. Побач з пінскам, як нагода для зайдрасці мог стаяць бадай толькі парыж. Але гэта мог быць і жлобіны лепель. Так аддана любяць жыхары беларускай сталіцы сваю правінцыю нотками эмігранцкай ностальгіі ці таму што самі не адчуваюць сябе дастаткова упэўнена ў першым пакаленні меншукоў ці таму што адчуваюць несапраўднасць гэтага падзелу сталіца гэта там дзе гум бт і вялікі тэатр а правінцыя як я зразумеў гэта там дзе ты можаш набыць неабходную рэч За некалькі дзён да запрашэння прыехаць паспяваць у сталіцу палесе у мяне сапсавалася электрабрытва. І ў дзень ад'езду я бегаў па гумах і цумах у марных пошуках знайсці свой улюбёны танны харкіф. Але моя густая тыднёвая шчыць не стала перашкодаю для той хвалі любові, што абрынулася на мяне, як толькі я сышоў на пінскі перрон. Пасля менскага дажджу са снегам, наколькі дзіўна ўбачыць раніцу і зялёную траву старый францишканский кляштар, не советские будинки старосветских вулиц и пригожие узбережные реки Пины подадутся одно только вельми доречным тлом для первой сюлетней зеленины. И каким же далеким раптом сдастся Менск? С этой столицы заходника Полесья, усходнеевропейского Мотоболу и ненародженного королевства Ятвысь. Да речь, ни в водном городе Беларуси российская мова не гучала для меня больше недоречно, чем в Пинску можа быць самым несавецкім горадзе РБ. Гэтым разам, напрыклад, я даведаўся, што тут няма цэнтральнага універмагу, абавязковага шэрага паралелепіпеду з шыльдай універмаг Пінск. Замест яго ёсць безліч невялікіх крамак, у адной з якіх я без праблемаў купіў сваю брытву. Усё часцей заўважаю на сваіх выступах маладыя твары гэтым разам амаль не было пінскай шляхты бнф аўдыторыя складалася з паўсотні чалавек пераважна 15-17 гадоў якія не размаўляюць по-беларуску але ўжо паспелі адчуць цікавасць да гэтыя сталічныя мовы і таго абавязкова андэграўннага дзёрскага ці проста забаўнага што на ёй павінна рабіцца не сціпла спадзяюся, што я іх не расшараваў. Яны зарганізаваліся ў маладзёвую арганізацыю мроя, каб разам піць піва, спяваць рок-н-рол, любіць Беларусі адзін аднаго, ну і яшчэ запрашаць сталічных бардаў. А галоўнае не быць як усе. Я не ведаю, якіх памераў павінен быць аптымальны горад для паўнавартаснага чалавечага жыцця. Напэўна, са 130 тысячамі насельніцтва і 900гадовай гісторыі. Гэтага дастаткова, каб быць заўважным на тле езуіцкага калегіума, дзе я сядзеў, папіваючы мясцовае піва з пінскім белым легіянерам лёшам. Лёшу да глыбіні душы хвалюе тое, што мясцовыя ўлады не даюць ні газету незалежную зарэгістраваць, а ўжо мітынг сабраць як у Менску. Пра гэта ўвогуле можна толькі марыць. Лёша, працуючы ў хельсінскім камітэце, паездзіў па Еўропах, пасля чаго Пінск стаў для яго зразумеў лёшу на халеру ему той мітынг калі ён адным сваім брусельскім выглядам ніяк не саступае пінскаму калегіуму да нас падышоў няпэўнага ўзросту чалавек с няголеным азызлым тварам алкаголіка с патухлымі вачами бамжа і апрануты ў даўно працёртую фірмовую джинсу на нагах чалавека былі дарагія пантофлі і бездакорны беласнежныя шкарпэткі мы парукаліся гэта быў сярожа Ему трэба былі нашыя бутылькі. Яшчэ да ўсялякай перастройкі сярожа першы з пінскай моладзі адкрыў Амерыку, з'ездзіўшы да сваякоў, панапрывозіўшы кружэлак і джынсаў і стаўшы галоўным героем дзявочых мараў. Пасля чаго сярожа цалкам слушна вырашыў співацца. Ну а чым яшчэ можна займацца першаадкрывальніку пасля вялікага адкрыцця. У Менску, на жаль, амаль няма шансаў стаць піянерам, каб прыгожа співацца ў белых шкарпе. Асабіста я зрабіў у пінску вялікае адкрыццё, што ровар прыдумалі беларусы. Ну, а як інакш калі я его на власныя вочы бачыў будынку калегіуму дзе месціцца мясцовы музей я неяк меркаваў што пабачу тут шчаслівы шлях пеншукоў ад забойства маманта да выбару прэзідэнта а падзівіўся на ровар які нідзе ніколі не пабачыў дакладна геніяльна задуманая і дасканала выкананая з дрэва машинашына Нямецкія храмаваныя аналігі пачатку стагоддзі блізка не стаяць творам тэхнічнага мастацтва беларусаў, цёплую эстэтыку якога нават металічны цэп не псуе. Але беларусы, на жаль, даўно не сядалі на свой ровар, а інакш памяталі б некалькі асаблівасцяў нацыянальнай езды. Дарога ніколі не бывае гладкай і амаль немагчыма збожыць. Дмитрий Бартосик распавёў пра беларускі ровар і тое, што беларусы даўно не сядалі на свой ровар. А мне захацелася развіць транспартную метафарыстыку і ўспомніць іншую фразу пра тое, што беларусы спазніліся на свой цягнік. Памятаю, калі гэтыя словы падчас дыспуту прамовіў адзін мой калега, другі калега нібыта ў бок ціха шапнуў, таму што тытаніка новага амерыканскага фільма які ўявіўся мне кампіляцыі ўласных страшных дзіцячых сноў я сачу за падзеямі ў беларусі за ўсё новымі акцыямі ўладаў і ад таго што яны робяць у мяне займае дых чаму калі разважаць лагічна задаешся пытанням няўжо спыняючы рэформы парываючы сувязі з развітым светам абмяжоўваючы свабоды яны не разумеюць што ўсё што яны цяпер робяць некаму пасля давядзецца перарабляць назад а калі разумеюць то ці не ахоплівае іхныя сэрцы вусціш як у дзіцячых кашмарах ці на праглядзе тытаніка растлумачу что я гляджу на іх не ангажавана і допускаю что яны кіруюцца добрымі намерамі і перакананы ў сваёй праваце я нават спрабую суперажываць ім але ў выніку суперажываю страх і адчування быццам нарабіў нечая надта благога вось калі сэрца ахоплівае роспач у таких умовах адзіны бадай сродак не думаць а наадварот атупець агрубець глядзець толькі ваўчора то і крыўдаю на тое што такую страну развалілі імкнуцца перамагчы вусціш ад уласнай няздатнасці і ад таго што ты будуеш дом на які не маеш не тое што чарцяжоў але і самага цьмянага міражу цябе няма напэўна сёння ў беларусі ўсіх хто нешта робіць на грамадскім узроўні можна падзяліць на учорнікаў і заўтрачоўку у чорнікі затапляюць вусціж дзіцячых кашмараў за ўзятым рэваншызмам за ўтрачы уцякаюць ад гэтых кашмараў за прыкладам іншых краінаў і найчасцей выскокваюць з межаў грамадства з афіцыёзу але падзел на ўчорнікаў і заўтрачоў зусім не абавязкова супадае з падзелам на афіцыёз і апазіцыю паказальны тут прыклад гэта правапіс пра які мы гаварылі не раз ну няўжо можна цвяроза дапускаць што праз пятьдесят гадоў дэмакратычнай беларусі людзі будуць пісаць з нявечанай камісараўкай што была ўведзена ў трыцатыя гады разам з расстрэлам мовазнаўцаў абсурд чаму ж тады карыстаюцца гэтым чэкісцкім правапісам нават так званыя дэмакраты з дэмакратычных і патрыятычных арганізацыяў чаму вершы купалы жылкі арсеневай творы ластоўскага перавыдаюцца сёння не так як яны былі напісаныя а так як былі знявечаныя ці таму хто іх перавыдае не роспачна ад гэтага і не страшна мабыць не і каб зразумець гэта прывяду яшчэ адзін прыклад днямі сябра дэмакратычны журналіст распавёў мне пра сваю мару выдаваць газету якая б заняла ў беларусі месца лідара прэсавага рынку газета будзе білінгвістычная на дзвюх мовах як навіны або народная воля так патрабуюць грантадаўцы але ў чым тут лёгіка у ты ж кажу я яму не плянуеш вечна выдаваць газету трасянку так адказвае але інакш мне не даюць грошай у чым лёгіка выдаўцоў белінгвістычных газет журналісты якіх лічаць сябе людзьмі заўтрашняга дня за ўтрачамі лёгіка простая вядома усе яны перакананыя што рана ці позна іх газета будзе выходзіць на адной мове бо інакш няма нідзе ў свеце бо інакш чытача дваіцца ў мазгах бо інакш у прынцыпе немагчыма стварыць сапраўды прафесійнае выданне але сёння яны захоўваюць дзвюхмоўнае статус кво яны інтуітыўна не робяць выбару каб заўтра нейкі аб'ектыўны выбар не заспеў іх знянацку памрэ беларуская мова яны будуць выходзіць па-расейску пераможа нацыянальнае адраджэнне яны зноў на кані але хто ж яны тады такія словам узнікае яшчэ одна прамежкавая катэгорыя сённікі і не маем справы да таго што пакуль яны будуць панаваць на прэсавым рынку хай сабе і апазіцыйным нацыянальнае адраджэнне не пераможа ніколі сённікі не адчуваюць вусцішы перад заўтрашнім днём бо самі сябе пераканана лічаць заўтрачамі гэта іхны спосаб абароны ад дзіцячых кашмараў але варта гэтых заўтрачоў калупнуць як за лёгкім наносам мы ўбачым усё тых жа учорнікаў якія гэтаксама не зазіраюць у будучыню як і людзі з адміністрацыі прэзідэнта і калі ставіш сябе на іхнае месца і пачынаеш суперажываць думаючы пра заўтра у вачох паўстае тая самая карціна ўсеагульная безвыходнасці і жаху быццам прысутнічаеш пры сцэне затаплення тытаніка. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.